ว่าว่าเป็นตะไปได้โรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นตะอายเป็นตาอายก็ดีเราหลวงพ่อเขาบอกให้เป็นนั่งล่อหมอพอไปปั๊บเขาก็มาเปิดประตูรถให้รถบ่ได้ไปนั่งล้อบ่ได้เห็นคนแบบไหนเวลายางไปห้องนั่นห้องนี้ที่คนก็ทำ พ่อก็พ่วยเด้อน้องพ่อก็พ่วยเด้อโอ้ยห้องกันแล้วห้องป้กันแล้วเด้อห้องกันแล้วเลยอยากอายสิหลวงพ่อฮะอยากอายคนสิ เป็นอายพ่วยเนี่ยผู้ขายอยากอายแนงด้วยจะทักเขาให้ไปผู้ขายได้เรียนนี้มาไรจันนั่นไปเล่นตายเรียกว่าอะไรตายก็จะตายด้วยตายให้เป็นตาอายไรอย่าไปตายด้อห้อ แต่มันยังได้ยังอยู่ยังลงพอว่ากับสิว่ากตายจัน้อยสุดละแต่มันยังม่ได้เป็นของธรรมดาเนาะเจ็บตายเนี่ยตายคนอยากยังไว้อยู่นะอกอายคนหาพระบ้านตุ้นุนอะไรายเลยอ้าไก็นผ่อนเป็นผ้าไปสวรรค์ในพันจผ้ากันเจ็บกันแก้กันตายนี่สติสัมปชัญญะ ชาตินี่เป็นชาติชาติที่จะเลื่อนที่สุดเท่าเลือกได้ เลือกทางได้ถ้าเลือกเอาทางเอาใจดีใจงามเอาใจสะอาดสว่างสงบ เลือกทั้งที่อย่าไปทั้งมกมุ่นมืดมุ่นเอาหมองอย่าไปคนห้องมาโซจิตสะอาดสว่างสงบอยู่น้ำกันด้วยความผาสุกเย็นโลกเย็นใจเพิ่งผ้าใจกัน อ่าต่อไปก็รับพรตัวตัวสัพพมังกรังสสัพพังวันจงมีเดานและขันตุสัพพเทวตาก็เทวดาทั้งปวงจงรอบสดานฝากพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วย นุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสุติพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเตินปฏิสังขโยนิโตมินตปะตังปฏิเทวามิเนวะตวายานามตายานามันตนายานามิปุสนายา ยาวเทวามัสตกายสัติิยายปนะปรัติยาพระมจริยาอิทิปุรานันจเวทนัปอติยังกามีนวันจเวทนังเทสามิยาตลาจเมบวิสติอนวัชตาจวาโยโรจติอ่าตักอาหารกินน้ำกันเด้อ